fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء hii ni hadithi ya 70 ambayo tume tulianza kuizungumza kuanzia darsa iliyopita na hadithi hii kama tulivyoeleza mwanzo wake imepokewa na Abu Sa'id al-Khudri kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam iko katika kitabu cha Sahih Muslim na Imam Nawawi ameifanya hadithi hii ni miongoni mwa hadithi zilizomo chini ya mlango wa takwa bado tunaendelea kuzungumzia mlango wa takwa na tukaeleza kule nyuma kabla ya kufika katika hadithi hii maana ya takwa na mambo yanayohusiana na misingi ya takwa na maelezo mengine mengi ambayo tumekwisha kuzungumza kule nyuma tume tulikuwa tumeanza kufafanua hadithi hii ayu alikhwa na walilahi alhamd tukakamilisha maelezo ya hadithi hii sehemu ya kwanza na sehemu ya kwanza ya hii hadith ni fattaqud dunya kuweni na takwa juu ya hii dunia tukaeleza kipande hichi cha hadith kwa urefu kiasi fulani kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alituwezesha na tukafafanua makusudio ya mtume alayhi salatu wasalam juu ya maneno haya na namna gani muislamu au mambo gani ambayo muislamu anaweza kayafanya ili <clears throat> aweze kutekeleza takwa juu ya dunia ni vitu gani ambavyo muislamu afaa au anaweza kutekeleza katika maisha yake ili aweze kutimiza wasia huu wa mtume sallallahu alayhi wasallam au amri hii aliyotoa bwana mtume alayhi salatu wasalam katika darasa ya leo insha Allah taala tunakamilisha sehemu ya pili iliyobaki katika hadithi hii lakini ili tupate kuikamilisha sehemu ya pili inabidi turudi nyuma kidogo tupate kuiunganisha tupate kuunganisha maneno ya leo na maneno yale ambayo tuliyazungumza mwanzo mwanzo wa maneno ayu alikhwa tume alayhi salatu wasalam anasema inna dunya hakika dunia hii hulwa ni tamu hii dunia ina utamu ina ladha inavutia khadhira tena rangi yake ni ya kijani ina maana kwamba inavutia kwa utamu wake na inavutia kwa rangi yake yani mandhar ambayo mwanadamu anaitizama kwa hivyo hadhira iliyokusudiwa hapa ayu alikhwa kama ilivyokusudiwa eh, hulwa ni wasfun ghalib ni aghlabu ya wasfu au aghlabu ya sifa ya dunia sifa ya dunia aghlabu kwa mwanadamu ni tamu inamvutia na aghlabu ya sifa ya dunia ni kwamba ni kijani rangi yake ni nzuri rangi yake inapendeza na ndani ya tamko hili la hadhira inakusudiwa ndani yake mapambo yaliyoko katika dunia pambo la kwanza likiwa hii rangi ya kijani ambayo tunaiona leo katika mimea na katika mazao na katika miti jambo ambalo lamvutia mwanadamu bila shaka katika kuipapia hii dunia na kuishughulikia na kuitafutia hii dunia, eh, dunia kila njia ili mwanadamu aweze kupata sehemu yake sasa tuje katika sehemu ya pili ya hii hadithi ambayo mtume alayhi salatu wasalam amesema ndani yake wattaqun nisa wattaqu an-nisa na kuweni na takwa juu ya wanawake kisha mtume alayhi salatu wasalam baada ya kusema maneno haya mawili wattaqun nisaa akabainisha illa au akatoa maelezo ya hii takwa ya nisa asili yake ni nini mashikilio eh, ya maneno haya yako wapi sasa mtume alayhi salatu wasalam akabainisha tamko hili kwa kusema fa inna awwala fitnati bani israil kwani fitna ya kwanza iliyokuwa kwa bani Israil kanat fi nisa ilikuwa katika wanawake fitna ya kwanza iliyowasibu bani Israil fitna ya kwanza iliyowaingilia bani Israila ilikuwa katika wanawake sasa mtume alayhi salatu wasalam aeleza tamko hili au sentensi hii ya mwisho ili kufafanua ile sentensi ya kwanza au wasia wa pili ambayo amesema ndani yake fattaqu uh, an-nisa na kuweni na takwa juu ya wanawake sasa makusudio yake alayhi salatu wasalam ni kuwa msije muka na nyinyi kadhalika umma wangu umma wa mtume alayhi salatu wasalam msije na nyinyi mkaingia katika fitna za wanawake kama walivyoingia katika fitna hiyo bani israila ambao kwa kwao fitna hii ya wanawake ilikuwa ni fitna ya kwanza fitna ya kwanza iliyowaangamiza na kuwaharibia na kuwaangusha bani Israila na kuwatoa katika misingi ya Uislamu eh, katika misingi ya dini ya dini aliyokuja nayo mitume wao na katika misingi ya, ya iliyokuwa ya sawa kama walivyofundishwa katika vitabu vyao vya Taurat na vinginevyo vilivyowatoa fitna ya kwanza ni wanawake sasa kwanza kabisa ayu alikhwa kabla ya kwenda mbali sana ni muhimu kuibainisha hii fitna ya bani israeli ilikuwa ni fitna aina gani tume bila shaka amesema ni fitna ya wanawake lakini ni fitna ya aina gani ya wanawake kwa sababu tukitizama wanawake hapa tunaowazungumzia kuna fitna pengine aina mbalimbali za wanawake na wanawake hawa tunaowazungumzia ni wanawake gani wanawake ambao tushawaoa wake zetu au wanawake ambao hawajaolewa ni wanawake gani wanaozungumziwa katika hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam na tupate kidokezo cha kufahamu fitna hasa iliyowafika bani Israil sisi nasi waislamu tuwe na uzindusho juu ya maneno haya tukielewa kwamba mtume alayhi salatu wasalam anakusudia nini katika tamko hili tukipekua pekua sunna ya mtume alayhi salatu wasalam na vitabu vya hadithi tunakuta kuwa hii fitna ameizungumza hapa mtume alayhi salatu wasalam kwa ujumla katika sehemu zingine za hadithi bwana mtume alayhi salatu wasalam fitna hii akaifafanua hii fitna ya bani israel akaifafanua ilikuwa ni fitna ya aina gani ili tuelewe kwamba hii fitna hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza lililowaangamiza bani israel kwa hivyo sisi waislamu nasi tuwe waangalifu tukipita barabara hiyo ya bani israel na sisi bila shaka tutaangamia tukifungua katika sahih muslim Imam Muslim amepokea kutoka kwa huyu huyu sahabi ambaye amepokea hadithi hii ambayo tutaizungumza sasa hivi man huwa Abu Sa'id Al-Khudri kwa hivyo tunasema rawa Muslim min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri na hadithi hiyo hiyo kadhalika rawahu Ibn Khuzaimah fi sahihihi min hadithi Jabir kwa hivyo sasa hivi tutasoma hadithi ambayo amepokea Abu Sa'id iko katika sahih Muslim tunasoma hadithi hiyo hiyo kwa maelezo mengine ya ziada kidogo katika ambayo yamepokewa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma min hadithi fi fi sahihi ibn Khuzaimah hadithi ambayo katika sahih Muslim hapana shaka sanadu sahih huwa fi sahih Muslim fi sahihain ala al-ayn wa ar ras hii hadithi ambayo yamepokea ibn Khuzaimah fi sahihi wanasema wanazuoni wakaguzi wa ilmu ya hadithi كما vile الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه انا اسمع صحيح اسناده على شرط مسلم هي حديث ابن خزيمه sanadi yake ni sahih ala sharti man ala sharti muslim kwa hivyo tumejua daraja ya hadith sasa tunakwenda mbele ili hadith hii tukisoma muone mshaijua daraja yake iko kiasi gani ni sahih insha Allah taala la shakka fi asema Abu Sa'id al-Khudri na kadhalika Jabir bin Abdullah عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ان اول ما halaka banu israila jambo la kwanza lililowaangamiza banu israil unaona ufafanuzi sasa sasa hadithi hii inafafanua yale ambayo yamekuja katika hii hadithi ya riadha salihin au katika sahih muslim lakini imetajwa kwa ujumla sasa hadithi hii inafafanua sikizeni kwa makini fitna ya kwanza ya banu israil au hii fitna ya wanawake iliyowafika banu Israil ni aina gani sasa anasema Jabir bin Abdullah tunasoma riwaya ya Jabir bin Abdullah anasema inna awwala ma halaka banu Israil jambo la kwanza lililowaangamiza banu Israil anna imra'atal faqiri anna imra'atal faqiri mwanamke au mke mke wa yule aliyekuwa fakiri mke wa ambaye ni fakiri chini ya maskini tuna mtu ambaye ni maskini na chini yake yule ambaye ni fakiri anna imra'ata alfaqir mtu wa eh, mke wa mtu ambaye ni fakiri tukallifuhu alikuwa akimkalifisha mumewe mina thiyabi katika nguo au siyari au katika mapambo yakiwemo mapambo ya dhahabu ma tukallifuhu imra'atul ghani yale yale ambayo alikuwa mwanamke wa alikuwa mke wa tajiri akimkalifisha mumewe ambaye ni tajiri aliana nafasi tuko pamoja paka hapa ikhwan haijamalizika tutaendelea lakini tunakwenda hatua kwa hatua ili tuelewe kwa hivyo sentensi ya kwanza mtume alayhi salatu wasalam asema kitu cha kwanza kilichowaangamiza banu israeli ni kuwa mke wa aliyekuwa maskini katika wao alikuwa akimkalifisha mumewe akimkalifisha mumewe katika nguo na katika mambo ya mapambo yale yale au vile vile ambavyo mke wa aliyekuwa tajiri katika bani Israeli alivyokuwa akimkalifisha tamam fadhakara imra'atan min bani Israeli kisha mtume alayhi salatu wasalam akataja mwanamke miongoni mwa bani Israeli kanat qasira huyu mwanamke alikuwa ni mfupi huyu mwanamke alikuwa mfupi fatakhadhat rijlain min khashabin mwanamke huyu akatafuta njia ya kuwa mrefu akenda akavaa viatu na alain uh, eh, rijlaini ay na alaini akaenda akavaa viatu min khashabin viatu vya mbao ambavyo ni virefu akavivaa wa khataman lahu ghalaq na akaenda katafuta pete ambayo ilikuwa ina kifuniko yaweza ikafunguka hivi na kifuniko ile pete akaifungua ambayo ina kifuniko ameitengeza mahsusi haiko pete ile sokoni akaenda akaitengeza mahsusi khatam lahu ghalaq akaenda akatengeza pete ambayo ina kifuniko kifuniko lengo lake nini fahashathu miskan kile kifuniko akakifungua akakijaza ndani yake miski harufu ya miski akaifunika ile pete akaivaa famarrat min bain imra'atayn tawilatayn au jasimatayn akapita mwanamke huyu miongoni mwa wanawake wawili waliokuwa warefu wanawake wawili walikuwa warefu au jasimataini au wanawake wawili waliokuwa na miili mikubwa tamam sasa alipopita pale namna hii katika riwaya ile ya muslim inasema fa fa fa ja'alat au fa'alat biyadiha hakadha katika riwaya ya muslim kuna nyongeza ambayo haiko katika riwaya ya ibn khuzaimah katika riwaya ya muslim faja'alat biyadiha hakadha akawa anapopita pale katikati ya wale wanawake wawili akawa yafanya mkono wake namna hii yani anaupeleka mpaka mwisho huku akiupeleka huko mpaka mwisho ili ile harufu ya miski ipate kusambaa vizuri hii riwaya ya muslim katika riwaya ibn khuzaima hii ziada haiko kwa hivyo tumeongeza kutoka kwa riwaya ya muslim banu israeli walipowaona hawa wanawake fabaathu insanan yatba'uhu wakamtuma mtu ende akawafate akawaangalie hawa wanawake watatu ni wanawake gani nkina nani hawa wanawake watatu walikuwa warefu na kila mmoja alikuwa ni mrefu kumliko mwenzake na yule aliyekuwa amevaa viatu vya mbao ni mrefu kushinda wale wengine fabaathu insanan wakatuma mtu ha ah, nenda hebu nenda kawaangalie wale wanawake wanawake gani wale yule jamaa akaenda alipotumwa kafanya kazi yake alipoifanya ile kazi akawatizama wale akawachunguza ayatba'uhum awafuata nyuma si kwamba ampita akawaangalia a a yatba'uhum akawa yawafuata nyuma wale wako mbele wenda yeye yuko nyuma yawafuatilia yawatizama awatizama awatizama mpaka akawajua fa'arafa at-tawilatayn akawajua wale wanawake wawili warefu walam yahrif sahibatan alayni min khashar hakuweza kumjua yule mwanamke mwingine mrefu ambaye alikuwa amevaa viatu vya mbao hakuweza kumtambua رواه ابن خزيمه قال العلماء حديث صحيح على شرط مسلم كذلك imepokewa katika sahih muslim min hadithi abi sa'id sasa ayuha alikhwa hadithi hii tutaichambua sasa hivi kwa makini moja nukta moja baada nyingine kwa sababu ndani yake kuna mafunzo mbalimbali ambayo sasa inatubainishia ile fitna aliyozungumza mtume alayhi salatu wasalam iliyowafikia banu israeli kwa wanawake kumbe imebainishwa katika hadithi katika hadithi hii tumesikiza vizuri ikhwan sasa tuanze kutoa yale mafunzo yaliyomo katika hii hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri au hadithi ya Jabir ambayo sasa inashikana na hadithi ya Abu Sa'id iliyoko kule katika sahih Muslim katika Riyadhus Salihin funzo la kwanza ayo alikhwa ili tuelewe fitna za wanawake matatizo ya wanawake tuelewe maneno haya kwa makini kwa sababu tukishayajua tutaweza kuelewa wasia na maana ya wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam halafu tuje tuyapime maneno haya tuyaweke katika mshtamaa wetu wa Kiislamu tuyaangalie katika maisha yetu sisi waislamu leo na wanawake wetu sisi waislamu tuangalie fitnatun nisa tunayo au hatuna ayu alikhwa wanazuoni wanasema katika hadithi hii hii ya ibn khuzaimah inas, wanasema ndani ya hadithi hii fitna zilizoko na mafunzo yaliyoko hapa ndani ni kama yafuatayo ya kwanza almubalagha fi ihtimami bil madhhar kwamba katika fitna ya wanawake kwanza ndani ya hadithi hii tunapata funzo la kwamba wanawake katika zama za bani Israeli walikuwa na almubalaghatu fi alihtimami bil madhhari au bil madhahir walikuwa wanapitisha wanawake wa bani Israel wanamubalagha wanapitisha katika kushughulikia madhahari yao wanapitisha katika kushughulikia madhari madhari yao sasa kule kupitisha katika kushughulika madhari kushughulikia madhari yao wanawake wa bani Israel inawapelekea katika mahadhiri na moja katika hii mahadhiri ya kwanza kabisa taghyir li khalqillah inawapelekea katika kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala wa adami ridha bima qasama Allah lahun na hawaridhi wanawake au inawafanya wasiridhie katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewagawia hii ni fitna ya kwanza kama mlivyosikia katika hii hadithi fitna hii ayu alikhwa imewafika wanawake wa bani israeli ya kwamba walishughulika sana na katika madhahir yale madhahir yaliyowapelekea wanawake wa bani israeel wasiridhike na yale maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumbia nayo ndipo yule mwanamke wa bani israeel aliumbwa akiwa mfupi hakuridhika na ule ufupi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemganyia kwa sababu Allah azza wa jalla anagawanya ana qisma anagawanya katika jamal katika zina kwa wanawake kama vile anavogawanya riziki sasa baadhi ya nisa la yardaina bima qasama Allahu lahun min aljamal wa zina hawa ridhi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewagawia katika mapambo na katika uzuri sasa wanafika mpaka katika daraja ya taghyir li khalqi Allah kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa yule mwanamke ni mfupi akaenda akatafuta njia akakaa akafikiria mimi ni mfupi na baadhi ya wanazuoni wanataja kwamba ilikuwa wakati ule wa bani Israel moja katika mambo yanayodefine katika mambo yanayoelezea uzuri wa mwanamke yanayotilia mkazo uzuri wa mwanamke wakati ule ulikuwa ni urefu wa mwanamke mwanamke kila akiwa mrefu wakati ule wa bani Israel kwa bani Israel alikuwa ni mzuri zaidi kwa hivyo huyu bibi huyu yule mwanamke akajiona kwamba yeye ana kasoro ameumbwa akiwa ni mfupi hakuridhia na ule ufupi alioumbwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kubadilisha maumbile ya Allah azza wa jalla sasa tatizo hili ayu alikhwa tukilichukua leo tukiliweka katika mshtamai wetu wa Kiislamu tuangalie katika mshtama almuslima almushtama alislami tulionao leo je wanawake wa Kiislamu wako katika fitna hii au la sababu tunapozungumzia fitnatun nisa fitna hii inapiga pande zote mbili inapiga fitna kati ya wanawake wenyewe halafu baadaye inakuja fitna ile yanakis hata yasila ila rijal inakuja ile fitna mpaka inazunguka inawabeba pia wanaume kama ilivyotajwa katika hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu muslim wa ibn khuzaimah fitna hii ikhwan ambayo aitaja hapa mtume alayhi salatu wasalam tukichunguza kwa makini katika mshtama wa Kiislamu leo haya mazingira tulionayo tunakuta kuwa fitna hii inaendelea na inaendelea bali kila kukicha tunagundua na tunaona ya kwamba kuna mambo mbalimbali yanayoibuka na yanayojitokeza katika mshtama au mshtamaat alislamia ambayo inawapelekea wanawake inawafanya au inatokamana na kuwa wanawake wa Kiislamu hawaridhii na yale maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia nayo sasa wakati wa zama za bani Israeli walikuwa wafupi wakitengeza viatu vile ambavyo vinaitwa uh, viatu vya mbao vinawafanya warefu viatu hivyo ya eh, ikhwan viko mpaka leo au hakuna viko mpaka leo vinaendelea tofauti ni kuwa badili ambao vimetengenezwa kwa design nyingine na design nyingine lakini jina lake ni moja al-Ka'b al-Ali high heels ndio maana fatwa ya al-ulama al-mu'tamadin ambao wanaotegemeka katika sheria wengi wao wanasema hii kuvaa al-ka'b al-ka'b al-ali ma hukmu qalu hukmuhu madhmum madhmum wanazoeni wengine wanasema aqallu ahkame hukumu ya chini kabisa ya kuvaa al-ka'b al-ali al-karaha sababu yake nini ikhwan sababu yake li'annahu miongoni mwa mahadhir miongoni mwa mambo ya matatizo linalotokamana na wanawake kuvaa mambo kama haya annahu yajlibu andhara rijal inavuta macho ya wanaume inavutia macho ya ya wanaume anaangalia mwanamke ambaye amevaa zile kaabu alali bila shaka wanaume kila mmoja utamwona anapepeta macho anapeleka uh, macho yake upande wa yule mwanamke aliyevaa vile viatu vile ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza wanawake wa Kiislamu kwa tabia kama hizi na mapambo ya aina hii akataja kule katika surati an-nur wala yadhribna biarjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin wala wasipige kwa viatu vyao walivyovivaa kupiga ardhi kwa nguvu ili waonekane yale mapambo ambayo wanawake wa Kiislamu wameyavaa wakati gani e, viatu vya mwanamke wa Kiislamu vinapiga ardhi kwa nguvu zaidi ukichunguza akiwa amevaa viatu virefu ndio kunatoka ile sauti ya ka ka ka sasa ile kwa kwa mtu hata kama haangalii <clears throat> au anafanya shughuli zake amekaa pale hotelini yasoma gazeti yona chai akisikia kwa kwa kwa ataangalia maangalia kwa ataangalia sasa ile kuangalia ashaingia mwanamume katika mahdhur ashaingia katika mahadhir yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala akasema liyulama ma yukhfina min zinatihin wanafanya hivyo ili wapate kujionesha na watu wajue yale walioyaficha katika uzuri wao Allah subhanahu wa ta'ala ashayaeleza mambo haya katika Qur'an sasa imeshikana na Ka'b al-Ali hii ni Ka'b Ali sasa leo tuna Ka'b Ali peke yake la kuna mambo mengine mengi ndio maana ukiangalia hadi nabii sallallahu alaihi wasallam utaona kwamba kuna jumla ya mambo ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliyakataza lengo shabaha na madhumuni ni kuwa mwanamke wa Kiislamu asiifuate barabara ya wale wanawake wa Bani Israili kufanya mambo ambayo yanabadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya kutafuta mapambo ambayo tajlibu andhara rijal mapambo yanayovutia macho ya wanaume yanayoangalia tume alayhi salatu wasalam akataja katika hadithi alladhi rawahu Abdullah ibn Umar fi as-sahihain la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila wal-washima wal-mustawshima Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani fi hadithi Abdullah ibn Umar Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani mwanamke anayeunganisha nyele limadha kwa sababu inabadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala inabadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanamke ame kila mwanamke amepewa sehemu yake ya jamali na sehemu yake ya uzuri amemganyia kila mwanamke huyo akamjalia na nyele aina hii na huyo ana nyele aina hii na huyo ana nyele aina ile mal wajib ala almar'a alwajib ala almar'a an tarda ni wajib kwa mwanamke kuridhia ule uzuri Allah subhanahu wa ta'ala aliyomgawia amekupa nyele aina hii sema alhamdulillah yule amempa mwenzie mwenzie amempa nyele aina ile hadha min fadlillah hadha min fadli rabbi hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala huyo akamjalia nyele mpaka pale na huyo nyele yake mpaka huku na yule nyele yake mpaka sasa yule ambaye hakupawa nyele kama zile asitafute njia ambazo Allah jalla jalalu ameziharamisha ili na yeye afike katika uzuri kama huyo tunarudi kule katika bani Israeli kama alivyotaja mtume alayhi salatu wasalam huyu ni wasila yule mwenye kuunganisha na mwenye kuunganishwa wote Allah subhanahu wa ta'ala amewalani akaja bibi moja kwa mtume alayhi salatu wasalam akamwambia ya rasulullah binti yangu ana harusi karibuni na ana ugonjwa katika kichwa chake nyele zake zinapukutika zinaanguka je unaniruhusu ya rasulullah nimvalishe nyele za kubandika tuko pamoja ikhwan huyu ni mwanamke ambaye ana udhuru huyu mwanamke ambaye ana harusi tena harusi hiyo ni harusi yake yeye mwenyewe ndiye bibi harusi na ana ana sababu ya kuvaa nyele za kubandika sababu yake kwa nyele zake zinafutu zina zinaanguka tume alayhi salatu wasalam akamwambia mamake yule binti la'ana Allahu alwasila walmustawsila maana yake ni kwamba sina sina ruhusa ya kukupa hamna sasa huyu ni mwanamke ambaye ana udhuru ya ikhwan haya wale wanawake ambao hawana udhuru watasemaje wale wanawake wa Kiislamu wasiokuwa na udhuru ambao leo kazi hii inafanywa kwa wingi mpaka imekuwa kama kawaida na lugha ya wanawake wa Kiislamu iliyoenea leo katika mitaa na katika katika vyumba au maduka ya kutengeneza kuwatengeneza wanawake nyele kama hizi lugha inayozungumzwa kuwa ni siku moja peke yake siku moja peke yake haina neno yani kwa lugha nyingine ukiifasiri kwa Kiswahili siku moja peke yake haina neno kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala haina neno kulaaniwa siku moja na Allah jalla jalal ndio maana yake lakini wao hawaelewi uzito wa maneno maneno haya na wengine wanatia maneno ya ziada haina neno mwenye Allah ghafurur rahim na Mwenyezi Mungu ajua kwamba hii ni dharura siku moja tu peke yake sasa wanahalalisha <clears throat> ma haramahu Allah fayuhillu ma harrama Allah kama vile wale makafiri waliokuwa kule zamani innaman nasiu ziyadatun fil kufr mwanamke wa Kiislamu asema ha, haina neno wakati mtume alayhi salatu wasalam amesema laana laana Allah anakuja mwanamke wa Kiislamu asema haina neno walwashima na mwanamke mwenye kuweka tatuu walmustawshima na yule anayeomba kuwekewa ile tatuu ambayo inakaa pale milele haitoki tena sihinna ikhwan lahinna jaiza حنة خضاب جائزة من زينة المرأة من زينة النساء حنة إلى خضاب kwa لا باس في ذلك ketika mapambo ambao wanawake wameruhusiwa alwashm tatu ni ile ambayo hina inaganda inakaa milele hii ni tatizo ikhwan wote hawa wamelaniwa hatujafika katika masuala mengine ambayo hatutaki kuyafungua leo hina kupakwa na wanaume haya ni masuala mengine ikhwan tunazungumza mapambo ya wanawake hinna ni mapambo ya wanawake wanapaka wanawake hinna lakini leo kuna kumezuka masuala mengine katika fiqi wanazuoni wanayajadili hinna wanayopaka wanaume uone kwamba ni mambo mazito ikhwan wanaume sasa wanapaka hinna kwenye harusi haya ni masuala mengine hadithi nyingine ya mtume alayhi salatu wasalam min hadithi abdullah ibn mas'ud fi sahihi muslim قال la'ana الله او لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ام ملعن من النامصات والمتنمصات wale wanawake sasa tunazungumza masuala ya namas na hii namas ni kuchonga au kutengeneza na kuchonga zile nyusi za wanawake hawa pia wamelaaniwa yote hii inaingia katika kubadilisha maumbile ya Allah jalla jalalo inafuata barabara ya yule mwanamke aliyevaa alkaab alali ambaye lengo lake yeye ilikuwa ni kubadilisha maumbile ya Allah jalla jalal wewe umeumbwa ni mfupi ushakuwa ni mfupi sema alhamdulillah hii ndiyo sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alionipa ya uzuri akasema la sikubali mimi ufupi lazima na mimi niwe mrefu kana katafuta viatu virefu akavivaa akavifinika na buibui mpaka chini havikuonekana sasa watu wakaona ni mwanamke huyu tall tall atokapi na huyu tol mwingine mbona hatumjui wakamfuata wakamfuata mpaka akapotea hao kumjua kwa sababu ametumia uh, azina eh, alkadhiba mapambo ya urongo sasa mtume alayhi salatu wasalama akalani katika hiyo jumla ya wanawake namna hiyo akamdani wal walmutanamisat wale wanaochonga na wale wanaochongwa zile nyusi na aina mbalimbali leo zime zime aina mbalimbali za uchongaji wa nyusi na design mbalimbali zote zinaingia katika nama saikhwa na hila mbalimbali zimetumika hizi ni zote ni hiyal hila za kuvutia anwar arrijal macho ya wanaume ili mwanamke ajipe uzuri ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa قال في حديث ابن مسعود النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله na wale wanaotengeneza nafasi katika meno yao kufungua ile meno ili wapate uzuri wa meno lilhusni wapate uzuri almughayirat khalq Allah wanaobadilisha maumbile ya Allah subhanahu katika jumla ya mambo ambayo ni yanajulikana ni zinatul mar'a ni uzuri katika wanawake ni pindi yale meno ya mwanamke yanapokuwa yana mwanya fulani akicheka hivi kuna mwanya fulani unatokezea pale sasa baadhi ya wanawake wameumbwa natural ule mwanya uko natural sasa wengine huu utafuta ule mwanya kwa kusudi huu utafuta kwa bidii akenda akachonga hasa ile meno pale katikati kukazuka mwanya hiyo ndio mutafallijat lilhusn ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika amelani ala lisani nabii sallallahu alayhi wa alihi sallam tuko pamoja ikhwan kwa hivyo zote hizi ni barabara za za wanawake ambao wanapita ndani yake kufuata barabara ya bani Israel wanawake wa bani Israel ambayo barabara ile ilifungua fitna kubwa kwa bani Israel ikawa ni jambo la kwanza la wao kuangamia sasa leo mambo haya yakizuka kwa wanawake wetu ayu alikhwa inakuwa ni jambo la hatari na mambo haya ni mengi mambo ambayo ni hiyal inayobadilisha sura ya mwanamke mandhari ya mwanamke mwanamume akimwangalia hivi anavutika kumbe si yeye unayemwangalia unaangalia uzuri wa kubandika unaangalia uzuri ambao si si uzuri wa maumbile si natural ni mwanamke amebandika baadhi ya vitu fulani hiyal baadaye akiondoa yule mwanamke aliyevaa viatu vya mabao akitoa vile yale mabao anarudi vile vile mfupi hata pengine kama kuna mtu alikwenda akamposa akamoa na vile viatu vyake vya mabao baada ya siku mbili au ile siku ya kwanza ya ya, ya, ya baada zafaf siku ya kuingia kwake yule yule bibi akimwangalia ni mwanamke mfupi madha yakulu kwa hivyo vile vile wanawake wetu wa Kiislamu leo kuna mambo mengi mbali mbali ambao wanayafanya kucha za kuongeza nyele za kubandika macho ambayo yanaitwa macho paka wameleta pia kuna lens zinauzwa za kubandika pia kwenye macho mpaka macho walioombiwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala hawayataki pia macho yao hawayataki kuna macho mengine lens yanauzwa tena ghali yanauzwa zile lens waenda ukatafute kuna rangi ya green kuna rangi ya blue kuna rangi ya yellow kuna rangi ya red aivaa hivi namna hii anakutolea macho wewe unasema ah mnamuona bana macho paka si macho paka macho yale yale ya kawaida wewe ukaapa majina mbalimbali siku ukenda baada ya kumoa umedanganyika na ile macho kuja ukimwangalia yuko vile mbona macho yako nani yabadilika akwambia macho yangu unajua design design usiku na kwa hivi mchana na kwa hivi kadhabe takdhab sahala ibrahim jambo la pili ayu alikhwa qala alulama katuko bado katika masala ya almubalagha fi alihtimam bil madhhar tatizo lingine la pili la wanawake wa bani israeli almubalagha fi alihtimam bil madhhar inapelekea katika tatizo lingine la pili tatizo lingine la pili wanasema alulama bima yuthqilu kahila arrajul almiskin wanawake wa bani israeli walikuwa wakishughulika sana na wakiwa na ihtimam kubwa katika madhari yao kiasi cha kwamba inapelekea mpaka inatia uzito mfuko wa mumewe ambaye aweza kuwa ni maskini yale aliyotaja mtume alayhi salatu wasallam hili ndio jambo lingine ambalo liliwaangamiza wana wa, uh, bani israeli na ndio hii fitnatun nisa iliyopelekea mpaka wanaume wakaangamia baada ya kuwa wanawake wao washangamia na washapotoka sasa tuangalie barabara hii ya ikhwani ya pili tatizo la pili tatizo la pili ni kuwa wanawake wa bani Israeli walishughulika sana na madhhari yao na appearance yao na maumbile yao ya nje madhhar wameshughulika mpaka kiasi cha kwamba wakasababisha uzito mkubwa katika mfuko na budget ya mumewe ndio mtume alayhi salatu wasalam kwanza kabisa hadithi hii mwanzo akasema inna awwala ma halaka banu israila ان امراه الفقير كانت تكلفه من الثياب او الصياغ ما تكلف امراه الغني tukallifu imra'atu al-ghani alikuwa akimkalifisha mwanamke maskini akimkalifisha mumewe maskini akimkalifisha vile vile mke wa kitajiri anavyomkalifisha mumewe sasa tuangalie tatizo hili ikhwan wanawake wetu wa Kiislamu wanalo au hawana wake zetu wa Kiislamu wanawake wetu hawa tuliowaoa sasa wako wengine walilahi alhamd pengine waume zao matajiri dhalika fadhlullah yuti man yasha akisema nataka hii ashanuliwa akisema mume wangu jana naona pale hata usimalize shika hajamaliza shika leo naona hivi shika leo nataka hii sasa tatizo ni wale wanawake ambao waume zao hawana uwezo ule walionao wale matajiri sasa kuna kuwa matatizo tatizo kubwa ni kwamba ana mgongo wa mume yule wa Kiislamu wa yule mume wa, wa yule bibi unagandamizwa chini inabidi sasa abebe majukumu ambayo mfuko wake na uwezo wake hauwezi kustahimili mwishowe anafika katika tatizo gani ikhwan katika tatizo la kukopesha kwa hivyo kuna wanaume wanakwenda paka kukopesha ili amridhishe mkewe deni hapa deni pale deni hapa deni pale wengine sasa tatizo zaidi ambayo maneno haya wameyazungumza wanazuoni ikhwan kule katika ile aya ya inna inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ukienda ukisoma tafsiri ya ibn kathir utayakuta maneno haya ni kwamba wengine wanawake kwa ajili ya tabia kama hii inawafanya waume zao wende wakatafute mpaka kasbul haram pato la haram ili amridhishe mumewe wengine waenda wakaibe wengine wende wakafanya mambo ya haramu wengine wende wakatafuta hila zisizokuwa za halali ili apate mapeni hapa na pale akamridhisha mkewe akamnulia jambo fulani mkewe amwambia kila siku aniahidi leo usije bila ile nguo nilokuambia usikanyage leo ama mimi mimi na wewe basi sasa ushapewa hii challenge na wanawake hawa ambao wamefuata ile ile miondoko ya bani Israeli barabara ya wanawake wa bani Israeli ambao hawajali uwezo wa mumewe uwezo wa mumewe anayo au hana aweza au hawezi kabla mwanamke hajapiga mahesabu ya nataka hii nataka nguo hii nataka rabu hii nataka viatu hivi angalie budget ya mumewe tunayo pesa ya chakula ya kutosha tunayo pesa ya matumizi ya kutosha tunayo pesa ya watoto sasa pengine mume labda mashallah yani kiasi alichomjalia Allah subhanahu wa ta'ala mshahara ndio ule ule wa kubambanya hapa na pale akishatoa matumizi na chakula na yale matumizi ya nyumbani hakuna kilichobakia mkeo amwambia lazima nakwambia kabisa baada ya wiki mbili kuna harusi ya kina Nanuyu ile ile kina Nanuyu nakwambia kabisa nguo zangu ni tatu nguo tatu sasa mume akiruka pale si ule mwezi uliopita nilikunulia nyumba nyu nilikunulia nguo mke anamwambia pale pale kwa sauti kali kabisa amwambia nguo zile hazivaliwi tena katika harusi nyingine nikwambie maneno haya mara ngapi gizishavaliwa mara moja bas خلاص kwa sababu wanawake wana kaida inasema ya kwamba nguo zikishavaliwa katika harusi zikishaonekana hazifai kuonekana tena hazifai kuonekana tena kwa hivyo tafuta pesa za nguo zingine sasa zile harusi ambazo zimeshikana karibu karibu ndio wale wanaume wanakipata wanakipata wale wanaume zimeshikana karibu hasa hii kabla ya ramadhani mtasikia shawal ile shaaban sasa hivi ikiingia zimeshikana shikana na kule shawal kule inakuja pia ndio pale wanaume sasa wana wanaomba dua ya rab saidia ya rab malaki ni moto nyumbani moto nguo mbili nguo tatu hasa ikiwa ni harusi ambayo pengine ya nyumbani ya watu wa karibu karibu inakuwa matatizo mume hana uwezo maskini afanye nini sasa ndipo pale wengine inawabidi mpaka wakafanya mambo ambayo hayafai mambo ya haram sasa mume akiingia katika mambo ya haram kwa ajili ya matalib kwa ajili ya ma, eh, madai au mambo aliyoyaomba mkewe hapa bibi yule amebadilika amekuwa ni adui wa mume badala kumsaidia mume katika taa amekuwa yeye ni sababu ya kumtia mume katika haram kumtia mume katika mambo yasiyofaa tena wengine husema sasa mimi sitaki kujua utakwenda utaiba utadanganya sitaki kujua mimi nataka nguo ama unipe talaka yangu na mume akiangalia hivi mke haachiki mashallah <laughs> sasa inabidi akastafute aseme urongo hapa aseme urongo pale adanganye huko adanganye huko ukiangalia hivi baada ya mwezi miezi miwili mitatu deni kama hili linamngoja mume 1050 1020 1030 zote ni nguo hizo na mapambo ya mwanamke kuna dhahabu hapo ndani kuna viatu hapo ndani sasa wanawake wa bani Israeli hawakujali ufukara wa waume zao amwambie nataka vile vile wameona mwanamke yule fulani yule na mimi nataka ile ile amekwenda kwa kwa kwa nyumba fulani jirani yake au watu wake akaona kitu fulani pale akirudi nyumbani moto unawaka na mimi pia nataka kama ile mimi sina uwezo ule sijui sitaki kujua nataka uniekee nataka uniekee na mimi kadhalika kwa hivyo kuna matatizo hayo alikhwa wanawake wetu wanahitajia kuelimishwa juu ya mambo kama haya kwa sababu bila ya kuelimishwa juu ya mambo haya wanawake wa Kiislamu wetu leo wataingia katika lile lile fungu la wanawake wa Bani Israili ambalo lilikuwa ni chanzo na sababu ya waume yao waume zao ku, kuangamia na kupotea tuko pamoja ikhwan imebakia somo la tatu na la nne la tatu ayu alikhwa tuko bado pale katika masala ya ya almubalagha fi alihtimam bil madhhar wanawake kushughulika sana na madhhari yao na ile tatizo walikuwa nalo wanawake wa bani Israel fitnatun nisa fitna ya wanawake wa bani israeli ni kushughulika mno na madhhari yao tuangalie wanawake wetu wa Kiislamu leo time ngapi wanaishughuli walionayo katika maisha yao ambayo time ile imegawanywa hii ni ya taa na hii ya kutafuta elimu na hii ya katika mambo ya manufaa na hii time kidogo ni ya kuangalia madhhar tena madhhar yenyewe inashughulikiwa kwa ajili ya mume peke yake unakuta leo bila aks katika time alionayo mwanamke asilimia 70 au 80 ni kushughulikia madhhari yake mwanamke katika nguo katika mapambo katika nyele katika uso katika mdomo masaa na masaa yanapotezwa na pesa na mapesa yanapotezwa katika mambo kama haya sasa jambo la tatu hayo alikhwa ni kuwa jambo hili linampelekea mwanamke anaingia katika mahdhur nyingine na mahdhur hii ni jalbi amdhari rijal ni mwanamke anafanya mambo yanayovutia macho ya wanaume na yanayovutia hisia ya wanaume ambalo jambo lile yuhayij shahwata rajul jambo ambalo linawasha Eh, moto wa shahwa ya mwanamume hili jambo la tatu ya ikhwat tumezungumza jambo la kwanza tukazungumza la pili hili ni la tatu la tatu ni mambo ambayo ya ya ya, ya, ya madhari ya mwanamke wanayoyashughulikia ambayo yanawasha moto wa shahwa kwa mwanamume hili la tatu limo ndani ya hadithi na jambo hili la tatu amelitaja mtume عليه الصلاه والسلام fi riwayati muslim katika riwaya ya muslim yule mwanamke yule bibi wa bani israel aliyetengeneza ile pete anapitisha mkono wake namna hii kwa nguvu sasa akifanya hivi ile pete inatoa harufu ya miski ametia miski pale ndani sasa lengo la ile miski nini ikhwan ile raiha lengo lake ni kuvuta hisia za wanaume sasa ashavuta ashavuta macho macho ameyavuta kwa viatu virefu tuko pamoja sasa imebakia shahwa na shawa ya mwanamume imevutiwa kwa ile harufu raiha tayyiba sasa akipita namna hii watu washaona washasikia vile viatu ko ko ko ukiangalia hivi tall baada ya tall sasa kuna harufu no na hiyo harufu unaisikia ha ha ha ha ha ha du du fitna fitna ya ikhwan ile raiha ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akawatahadharisha wanawake wa Kiislamu na barabara kama hii fi مسند الامام احمد وغيره بسند صحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه mwanamke yote ista'tarat mwanamke yote anayepaka perfume mwanamke yote anayepaka harufu nzuri famarrat biqaumin kisha akapita mbele ya waume liyajidu rihaha akapita mbele ya waume ili waipate ile harufu ya perfume aliyopaka fahia zania mwanamke huyo ni mzinifu mke huyo mwanamke huyo ni mzinifu ayuma mwanamke yoyote min alfadhi alumum mwanamke yoyote ambaye istaatarat amepaka perfume famarrat biqaumin liyajidu rihaha akapita mbele ya waume watu ambao wakaisikia ile wakainusa ile harufu shahwa ikawaka ukawaka washa moto wa shahwa qala nabii sallallahu alaihi wasallam fa hiya zania wengi katika wanazuoni shurahul hadith kama vile al-mubarak furi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema hii zina aina hii hapa imetajwa ni zina al-ainain ni zina ya macho macho yanafanya uzinifu masikio yanafanya zina mikono yanafanya zina kama alivyotaja mtume alayhi salatu wasalam viungo vya mwanadamu vimewekewa sehemu yake ya zina la mahala alainani tazniyani wazinahuma an-nadhar macho yanafanya uzinifu na uzinifu wa macho kuangalia udhunani tazniyan na masikio mawili yanafanya uzinifu wa zinahuma na uzinifu wake ni asma kusikiza maneno ya uzinifu na mambo ya uzinifu kila kiungo cha mwanadamu kina sehemu yake ya uzinifu kisha mwisho inakuja farj tupu yusaddiqu dhalika au yukadhib ile tupo inasadikisha ule uzinifu uliopita katika mwili au unakadhibisha yani unatekeleza au utekeleze kupitia kwa ile farji wal iyad billah kwa hivyo hapa tume alayhi salatu wasalam akawatahadharisha wanawake wa Kiislamu kufuata barabara hii barabara ya wanawake wa bani Israeli kama alivyofanya yule mwanamke ile harufu alipopita jamaa ikabidi watafute nani huyu aliyepita na harufu hii ndivyo wanavyofanya wanawake wa Kiislamu katika baadhi ya mshtamaat akatafuta harufu au perfume ambayo ni kali kabisa katika zote akaipiga kabisa ile perfume akaimaliza nusu ya chupa au chupa nzima yuenda harusini apita katika barabara apita katika maskani yuenda harusini vikao mbalimbali vya wanaume wote wanaipata ile harufu na leo kumezuka balaa nyingine ambayo ni balaa kubwa zaidi kwa wanawake wa Kiislamu fitna kubwa zaidi kwa wanawake wa Kiislamu wanaokwenda harusini baada ya kuwa wametoka nyumbani majumbani wamemaliza machupa za harufu zile nzuri wamejipaka wakitoka pale wako barabarani wanawake wawili au watatu au hata moja tuktuk hiyo imesimamishwa akiingia namna hii kwenye tuktuk pale yule anayepeleka ile tuktuk mpaka ile fahamu huenda namna hii hasikii kule kuambiwa aende ajui ni wapi unsema wapi vile unsema wapi vile kwa ile harufu ambayo iko nyuma kule mume mwenyewe hajaipata harufu kama ile nyumbani mume nyumbani harufu akisikia ni ya vitunguu na tamata na ya jikoni harufu ile anayeinjoa ni watu hawa ambao ni ajanib watu ambao hawafai rijal ajanib hawafai kupata harufu kama hii kama alivyotaja mtume alayhi salatu wasalam marrat biqaumin liyajidu riha mambo ya kusikitisha ikhwa mambo ya kusikitisha lakini yako twayaona na walioruhusu mambo kama haya kufanyika na wanaoona mambo haya yanayofanyika na wanawake wanaofanya mambo kama haya waume zao ni, wa, ni waume wa Kiislamu ambao tunao leo katika mshtama wetu tunaswali nao msikitini wanasikiza katika darsa wanasikiza katika khutba kwamba jambo hili ni haram mkewe anafanya mambo kama haya mkewe anafanya mambo kama haya angalau basi kama ni hivyo si umpeleke wewe mwenyewe asipite pahala popote ambapo ile harufu inaweza kusikika ikiwa imebidi sana pamoja na kwamba la yajuz la yajuz abadan ikhwan wala hakuna mlango uliotolewa wa ruhusa basi angalau adhafu aliman adhafu aliman ingelikuwa wewe mwenyewe umempeleka tena usimpeleke barabara yote iliyo na wanaume ukamtia kwenye gari lako ukafunga madirisha ukamtia mpaka ndani kule kwenye ile holi la ufanye hivyo akwambia tu kwenye simu ah basi mimi nenda haya nenda akapana tuktuk من الذي يسوق الدبابه رجل اجنبي رجل اجنبي اخوها لا ابوها لا زوجها لا زوجها ديوث والعياذ بالله هذه من الدياثه يا اخوان هذه لا شك انها من الدياثه بسبب يوله بيبي ketika ile tukto au ketika kikao chochote kilicho na wanaume na harufu kama ile yuhaij shahwat arrajul ana washa moto wa shahwa ya mwanamume anawasha la shak na inakuwa ni chanzo na sababu ya kufungua mlango mkubwa wa fitna ayu ikhwa ambao baada ya pale mlango ule haufungiki tena hii ni jalb andhari rijal kuvuta macho ya wanaume na kuwasha shahwa moto wa shahwa ya wanaume jambo lingine ambalo leo wanawake wa Kiislamu wamevuka wakawapita mpaka wale wanawake wa Bani Israili haikutajwa kwenye hadithi wanawake wa Kiislamu leo wanafanya ma huwa libas libas kuna mavazi ya waislamu watoto wa wanawake wa Kiislamu wengi leo wanavaa baadhi ya mavazi ambayo inawasha moto wa shahwa ya wanaume la shakka fi dhalik wa hadha al-aqil hakuna yote mwenye akili anaweza kupinga maneno kama haya mwanamke akavaa buibui chini ya buibui lile buibui liko wazi akavaa nguo ambayo inaitwa pantalon jeans ambayo imeshika mwili wa mwanamke ukija ukiuliza wasema lakini imestiri ama ikustiri imestiri eh istara iko wapi nguo ambayo yasifu a'dha ar-rijal a'dha jism al-mar'a nguo ambayo inaeleza shape ya mwanamke stara iko wapi inafafanua shape ya mwanamke mguu uko kiasi gani na mwili uko kiasi gani inawasha moto wa shahawa au la ikhwan na watu moto wa shahawa sasa mwanaume akipitisha macho hivi namna hii pa ashaona shahawa ishawaka ikiwaka moto wa shahawa pale mwanamume anaingia katika kosa la uzinifu wa macho sababu chanzo cha mwanamume kuingia katika kosa la uzinifu wa macho man almar'a ndio maana akaitwa zania kwenye ile hadithi alladhi rawahu uh, imam ahmad min hadithi abi musa asema al-mubarak furi asema fahia athima li'annaha sababat azina yeye anabeba madhambi kwa sababu sababu ya uzinifu kwa mwanamume ni yeye ndiye ndiye aliyesababisha yeye ndiye aliyepaka ile harufu ni kama ambaye amwambia mwanamume waisikia hii harufu waisikia ha niangalie basi sasa vile vile akivaa ile suru, ile suruali ile iliyochika mwili ni kama ambaye lugha nyingine anaonesha mwanamume angalia mwili mwanamume akiangalia achaingia katika kosa la zina alainain zina ya kuangalia sababu na chanzo ni yule mwanamke kwa hivyo anajifungulia mwanamke mwenyewe anajifungulia vitabu mbalimbali vya madhambi anajifungulia anakuwa ni chanzo cha madhambi chanzo cha madhambi sasa yeye ni athima kisha anakuwa ni sababu ya mtu mwingine kufanya madhambi ambaye ni mwanamume akamtia katika madhambi na hakuna wengi wanaoingia katika mitego kama hii na makosa kama haya ya wanaume kuliko wale mashabab maskini wale ambao hasa ambao hawajajaliwa kuoa ndio wanaoingia katika tabu zaidi wanakuwa katika shida ndio maana mpaka yule mshairi akasema wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatka almanadhiru ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun alayhi wala an ba'dhihi anta sabiru shabab huyo kijana ambaye hana hana uwezo bado hajajaliwa pengine mambo hayajamfungukia sasa akija kiona mambo kama haya aende wapi wale ambao washaoa angalau kama alivyosema mtume alayhi salatu wasalam faliyati ahla aje kwa mkewe haya vile vishababu shababu ambao bado hawajajaliwa pengine labda wengine mwaka huu Allah subhanahu wa ta'ala wawezeshe na wale ambao bado hawajajaliwa inshallah <clears throat> siku za za kuja usoni aina yadhabu na mtoto wa kike wa Kiislamu ashawasha moto wa shaho wewe ni adhabu badal walad hadha shab inabaki sasa ile picha imebaki katika akili ya akili ya yule kijana wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman ile picha inakwenda baka katika moyo inamsumbua moyo wake kila kikaa hivi ah. Ah. kuna nini ah mambo magumu mambo magumu mambo magumu ndio maana tukaambiwa tufanye nini ya ikhwan qabl basar tufanye bidii فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه فعليه بالصوم lakini saum peke yake اخوان لازم uifanyie كازي صيام pamoja na zile asbab zingine maana kuna shababu wengine wanasema mimi nafunga nafunga lakini naona do bado tu ha maana yake haina maana ikiwa wafunga na huko wewe umejifungulia milango mingine ambayo inakutia kwenye balaa wafunga lakini uko na masimu ambayo inakupeleka katika barabara zile zinazowasha moto wa shahwa ma yanfa asiyam siyam pamoja na siyam ya mambo mengine si siyam anil akli wa shurbi faqat siyam anil akli wa shurbi wa siyam an jami' ma haram Allah azza wa الله min al-manazir wa ghairi dhalik tuko pamoja hapa ikhwan kwa hivyo hii mavazi kama haya bantalon na mavazi mengine kama hayo yote yanayovutia macho ya wanaume yanaingia pale pale alipo alipotaja mtume alayhi salatu wasalam katika wanawake wa bani Israel chini ya mlango wa ile pete iliyokuwa ikitoa <clears throat> harufu ya miski kwa hivyo si perfume peke yake kwa kila kitu kinachovutia macho ya wanaume inafungua mlango wa fitna kwa wanawake inakuwa ni fitna kubwa ya, kwa wanawake na fitna kubwa kwa wanaume mwanamke anapata madhambi na mwanamume anaingia katika makosa na madhambi chanzo na sababu anakuwa ni huyu mwanamke na ndio wanawazuoni wa tafsiri wakasema hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya zina katika aya inayozungumza masala ya zina Allah jalla jalalu hikma yake ya kuanza katika zina alianza na mwanamke akasema azaniyatu wazani kwa sababu ile aya nyingine kule katika sura al-maida inazungumzia masuala ya uizi sariqa Allah jalla jalalu akaanza na asariqu wasariqatu katika uizi mwanamume yuko mbele katika uizi asariqu kisha anakuja asariqatu mwezi mwanamume na mwezi mwanamke kwenye uizi sura al-maida katika surati an-nur Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza uzinifu uzinifu akatanguliza amani ikhwan al-mar'a az-zaniyatu az-zani hikma yake nini ikhwan hikma yake ni anna al-mar'a كما قال العلماء هي المسببه yeye mara nyingi ndiye anayekuwa sababu ya kufungua milango ya uzinifu kwa wanaume wanawake wa Kiislamu wakisimama na taalimu alislam wakisimama na manhaj alquran wakisimama na hadi nabii sallallahu alaihi wasallam ukishika mlango wa hijab peke yake wakijistiri kisawa sawa kijifunika kisawa sawa wakiacha mambo ya tabarruj wakiacha mambo ya sufur wakiacha mambo ya tahij tahyi shahwat ar-rajul rijal kuwasha moto wa shahwa ya wanaume wallahi ya ikhwan takhif nisbat az-zina nisba ya zina itapungua tena sana tena sana sababu ile milango imefungwa lakini pindi kila aina ya milango imefunguliwa wazi na wanawake wetu wa Kiislamu na hata wasiokuwa wa Kiislamu aadao ulislam na wao wakapata mipenyo ya kuingia hapo ndani na kufungua milango hiyo ya zina kufungua milango ya zina aadao alislam leo katika university tulizo nazo leo katika nchini hapa nchi yetu hii university ambazo watoto wetu wanakwenda kusoma leo siku ya Ijumaa jioni university university unaona watoto wanaosoma university wanajua maneno haya ni ya kweli au si ya kweli nendeni mkawaulize watawaambia university idara ya chuo kikuu vyuo vikuu tulivyonavyo leo inasimamia katika bajeti yake inatoa kila Ijumaa jioni inasimamia wanakwenda kununua maboksi zaidi ya 50 au 100 ya condom zinakuja zinaletwa pale kwa wanafunzi ah shikeni bure shikeni zinagawanywa kwa Ijumaa jioni saa 10 university hiyo zinafanya haya jamani nani ataka condom hai condom kaid lilislami walmuslimin hizo ndio university wanakwenda kusoma watoto wetu hapa leo ndio maana ile ile aliyotaja mtume alayhi salatu wasalam inafika wakati yule aliyeshika dini yake ni kama kalqabith ala aljamra kama aliyeshika kala la moto ndio huu wakati huo ikhwan kama ameshika kala la moto sasa mtoto wa Kiislamu yuko pale akiangalia hivi anakuta wale jamaa wanabeba zile wa vipi bwana utaki moja kurushie moja siku ya kwanza hataki jumaa nyingine hataki yuma nyingine shetani amwambia hebu chukua na wewe mmoja ujaribu bwana ama hao jamaa watakuona wewe si mwanamume na wewe shika bwana kidogo kidogo jamaa wal iyad billah in in kharata in kharata fi fawahishi fi alfawahishi wa zina na yeye anajitumbukiza katika mitaro kama hiyo ya uzinifu wal fawahish wal iyad billah bala hadha kait wal muslimin ambayo inaingia katika mshtamahat ya waislamu na, na ndio maana waislamu wanakuta changamoto kubwa katika inayotokamana na mazingira sasa muislamu anakuambia sasa nimpeleke wapi wewe mwenyewe angalia umpeleke wapi lakini angalia balaa kama hizi leo zilivyoingia katika mshtamahat za Kiislamu mpaka katika vyuo vikuu mpaka katika mashule na mpaka katika wapi ikhwan نواصل بعد الاذان jambo la mwisho ayo lekhwa kumalizia ambalo ambalo linafungamana na masuala haya ya fitna ya bani israeel fi an-nisa na ambayo inashikana na hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam inayohusiana na taqwa ya waislamu juu ya wanawake jambo la mwisho katika hadithi hii ya ya Jabir bin Abdullah ambayo kadhalika ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri fi ma Muslim ni ile sehemu ya mwisho ya hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam ماذا قال قال فارسلوا او فبعثوا insanan yatba'uhum tume alayhi salatu wasalam asema wakatuma mtu kwenda kuwafuata wale wanawake watatu kwenda kuwafuatilia na kuwaangalia yule jamaa akawafuatilia akawafuatilia mpaka akawajua fa'arafa atawilataini akawajua wale wanawake wawili warefu walam ya'rif sahibatan na'laini min khashabin wala hakumjua yule mwanamke mrefu aliyekuwa amevaa viatu vya mbao hapa ikhwan pana fitna sasa ya mwisho ya nne ambayo fitna hii sasa tushamaliza ile ambayo ya wanawake inawahusu wao wenyewe wanawake katika mavazi na katika mapambo na katika madhhar sasa tukitoka hapo kidogo tunakwenda katika pati nyingine sasa ikhwan ma hiya hadhihi alfitna ha fitnatu an-nisa ala man ala ar-rijal sasa ni kufitiniwa kwa wanaume kwa ajili ya wanawake sasa banu israeel walipoona mandhari ile ya wale wanawake warefu wanawake warefu fabaathu insanan wakatuma mtu ina maana na kuonesha ya kwamba waliteguka na waliingia au waliporomoka katika fitna ya wanawake na wao eh, kadhalik ikawabidi wa sasa wafike mpaka katika daraja au hadi ya kufuatilia wale wanawake watatu hii kuonesha ayu alikhwa kwamba fitna ya wanawake ni fitna kubwa na inafika mpaka hadhi na daraja hii aliyotaja mtume alayhi salatu wasalam sasa fitna ya wanaume hapa imeingia ya kwamba walianguka wakaingia na wao katika balaa ile ya kufuatilia wale wanawake na kuangalia wale wanawake wakatuma mpaka mtu kwenda kuangalia wanawake wale wanawake gani mafunzo haya tukiyaleta katika kwetu leo waislamu tume alayhi salatu wasalam anatupa hii hii hii tahdhir na anatupa huu huu wasia kama alivyotaja katika ile hadith fattaqu dunya taqu an-nisa maana yake ni kwamba wanawake hawa tukishawaona kwamba wana hizi fitna wameingia katika hizi balaa fitnat almadhahir fitnat azina fitna ya kila aina ya raiha tayyiba na mengineo na mengineo na mengineo ya urefu ya mapambo ya mavazi sasa wewe kama muislamu mwanamume mbele ya fitna hizi ma wajibuka wajibu wako nini wajibu wako ufanye bidii an tadhbut nafsak jaribu kucontrol nafsi yako jaribu kupambana na shahwa ya nafsi yako kwa sababu hapa kuna shaitani anafanya kazi yake shaitani mwanadamu mwanamke na shaitani yule kiumbe aliyeumbwa na moto anafanya kazi yake ya kumpamba yule mwanamke aliyekuja na balaa hii kukupambia kwenye macho yako sasa unapambana na viumbe hivi viwili kiumbe mwanamke na kiumbe shaitani unapambana nao unamiliki nafsi yako na kuidhibiti nafsi yako kwa sababu bila kufanya hivyo ikhwan na wewe itabidi utaingia au utafuata ile ile barabara ya banu Israel itabidi na wewe yule mwanamke uliyemona umfuatilie sasa fuati ampita hivi namna hii amevaa nguo fulani amevaa nguo fulani la hebu ngoja niangalie tena huyu vipi wewe pengine ulikuwa wenda hivi ile barabara ukaiacha sasa uende tena hivi inkuwa wenda hivi na wewe ulikuwa uende huko ukaenda hivi kwa sababu ya ile fitna ambayo umeifuata ukafuata ile barabara vile vile walivyofanya bani Israeli fabathu insanan wakatuma mtu hasa sasa bila ya kuwa muangalifu bila ya kuwa na tahadhar bila ya kuwa na dhabtu an-nafs dhabt nafs pamoja na quwwati al-iman quwwat al-iman lazima imani uifanyie kazi iwe na nguvu sababu hapa inayofanya kazi ikhwan ni quwwati al-iman la ghay wale watu wa dhaifu nufus dhaifu al-iman ndio wanatekwa mateka na shetani wanakuwa ni ni ni, ni dhahi, dhahaya ashaitan wanakuwa ni victims wa shaitani wanabebwa mara moja wanakwenda akamfuatilia mwanamke yule akampeleka mpaka shule au mpaka college alikokwenda mlangoni hasa kisha akarudi kumbe yasoma hapa kesho naja tena shetani ashakuteka lakini alqawiyul iman akiona mambo kama haya yamempita innal ladhina taqaw idha masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru ule mguso wa shaitani ukishamjia pale pale anakumbuka tadhakkaru fa idha hum mubsirun pale pale pale pale anagundua anatambua ah hii bwana huu ni, ni, ni mtego wa shaitani a'udhu billahi minash shaytani rajim wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul alim taja Allah subhanahu wa ta'ala jilinde kwa Allah dhidi shaytan na na na igwa ash shaytan na idlal ash shaytan Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda ukishapiga pale a'udhu billah ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala akili yako utaiona inarudi basi ile ni igwa ni khatira imepita mambo yake yamemalizika bila ya hivyo ukishughulika na ile nafsi na roho na na, na moyo unakupeleka utakupeleka kule inakokupeleka mpaka utaanza na wewe kufanya vituko walivyofanya bani Israeli wakaangamia fabaathu insana <clears throat> na ile wale walifanya baathu insana hii wewe waweza kwenda ukawa wewe mwenyewe hasa hakuna baathu ni wewe ukaenda wewe mwenyewe inakuwa ni hatari kwa hivyo ayu alikhwa hapa tunafika katika kikomo cha hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ndani yake tumefafanua mambo haya manne ambayo ni mazito yanayowahusu wanawake wa Bani Israeli na inawahusu wanaume wa Bani Israeli sasa maneno haya tukishayaelewa tukieleta katika hadithi ya Abu Sa'id fi Riyadhus Salihin sasa tutaelewa vizuri tume alayhi salatu wasalam pindi aliposema fattaqu dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa ukisoma maneno haya sasa alhamdulillah utakuwa ushaelewa fitna ya bani Israeli ilikuwa ni fitna gani na ilipita vipi na ilipita vipi mwanzo paka mwisho kama tulivyobainisha katika hadithi hadithi <clears throat> kwa hivyo kwa ufupi kabisa ayu alikhwa mafundisho haya yanatuhusu sisi waislamu wanaume tulioko hapa kwa upande mbili upande wa kwanza upande wa wake zetu mama zetu dada zetu akhawat wetu tupate kuwahusia mara kwa mara tusende tukawatukana tusende tukawapiga hatusifike huko kwanza kwanza tunaanza na marhala ya taalim kama alivyotekeleza mtume alayhi salatu wasalam kwa sababu wengi wao au baadhi yao au idadi kubwa katika wao yaf'alna dhalika anil jahli ni kutokamana na ujinga hawajui kwa hivyo asiyejua hufundishwa sasa pale anaporepeat na kurepeat ile hali ashajua sasa huyo anafanya kusudi ndio anachukuliwa hatua nyingine lakini kwanza kabisa anza na taalim na taalim inaanza kuanzia nyumbani kwetu kwanza inaanza nyumbani min ahli albayt mtume alayhi salatu wasalam aliambiwa wa andhir ashiratakal aqrabina anza na wale kwanza watu wako wa nyumbani kwanza anza na watu wa nyumbani al um al ukht al ahl al zawja wal banat ila dha ukishamaliza hapo sasa wamekusikiza fabiha yule ambaye waweza kumchukulia hatua mpaka aweze kutekeleza chukua hatua mpaka atekeleze yule ambaye huwezi kumchukulia hatua mkono wako haufiki kule amri yako haifiki kule sema inni qad ballaghtu allahumma fashhad mimi nishatekeleza ya rabbi shuhudia umetekeleza ukishamaliza hapo ayu alikhwa tunawapa sasa kadhalika wasia huu ambao tumeutaja wale wake zetu ambao hasa walioingia na maradhi haya ya kutaka kila aina ya mapambo ya dunia kila aina ya zinati zinati dunia kila aina ya shahawati dunia mpatie wasia mzuri wa mtume alayhi salatu wasalam mwambie mwanamke wa Kiislamu eh sisi twafaa twende kulingana na ule uwezo aliotupa Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema ndani ya Qur'ani atuambia wazi wazi liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah atoe kila mmoja kulingana na ule uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala amwezesha na yule ambaye riziki yake imekadiriwa na Allah jalla jalalu falyunfiq mimma atahu Allah atoe katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala aya inabainisha wazi ingawa imekuja katika masuala ya nafaka baada at-talaq at-talaq at-tatriq athalitha al البينونه imekuja katika munasaba huo lakini kadhalika masuala haya ala al umum fi an nafaqat inaingia am katika nafaqat za mwanamume kwa kila aina la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wanawake wetu ambao hawajui wapewe mafundisho kama haya ili wasiingie katika mukhalafat ile fitan ambazo waliingia bani Israel ikawapelekea waume zao wakaingia kwenye makosa ikawapelekea waume zao wakaingia katika uzito uzito ule unaompelekea mpaka mume akaanza kumchukia mkewe kwa sababu ya madeni na kwa sababu ya uzito kuna waume leo wanadaiwa chungu nzima ya pesa kisa na sababu na maana ni kwa sababu ya ma, ya ya, ya, ya matakwa na mambo mengi ambayo anayaitisha mwanamke mengi ambayo hayana maana wala hayana dharura wapewe tuwafikishe risala hii kwa wake zetu na watu wetu alafu sasa mwisho tuje kwetu sisi wanaume sisi wenyewe tuna majukumu mawili kulingana na mafundisho haya ya leo jukumu la kwanza ya ikhwan mwanamume la yambaghi lahu abadan haifai kabisa kabisa kwa mwanamume an yarda al khubuth fi ahli kuridhia ubaya na mambo makosa ya uchafu mke wake kufanya la yambaghi angalie mavazi anayovaa mkewe angalie mavazi wanaovaa watoto wake wa kike uh, watu wake nyumbani dada zake wanavaa mavazi gani wanatoka wanakwenda wapi tamam wana wanapokuwa wana, wana, uh, wana pamoja wanazungumza nini nani anayekuja nyumbani na mambo mengine kama haya hadha muhimu ekhwa muhimu fi ghayat alahamia ili mwanamume asiwe katika hali ambayo mkewe au watu wake ambao yeye yuko chini eh, yeye yuko juu yao katika masuhulia wanafanya mambo ya makosa na yeye ili hali yuko pale ajua na amenyamaza kimya ikitokea ikifika marhala hiyo mwanamume anakuwa sawa sawa na shaytanun akhras shetani ambaye ni bubu na aweza kuingia kadhalika katika ile hadithi ya adayatha yule mwanamume anayeridhia ambaye mwanamke anafanya mambo ya makosa jambo la pili tunatuhusu sisi wanaume ikhwan ni sisi wanaume tu na tahadhar juu ya hivi vitimbi vya wanawake juu ya fitan alnisa mambo mbalimbali ambayo wanawake wanayafanya ili kutuingiza sisi waume katika mitihani kutuingiza sisi waume katika shahawat almuharrama muharrama albatila al na katika misingi ambayo hai si sawa sasa sisi tusije tukajitetea tukasema eh, sababu si sisi chanzo ni wanawake la sisi nasi wanaume kadhalika tuna majukumu na majukumu yetu ni tufanye bidii tujenge tu, tu, tu imani ambayo ni nzito tufuate ile ule wasaya wasia za mtume alayhi salatu wasalam min ghadhi albasari wa ghairi dhalika min alumur na yule ambaye katika sisi waume ambaye kwa sababu suluhisho kubwa la mtume alayhi salatu wasalam liman tuhajimuhu ashahwa yule anayevamiwa na shawa saa zote ambaye ni muharrama katika fikra na katika mwili wasiyatu nabii sallallahu alaihi wasallam wa hiya min a'zami alwasaya huwa zawaj zawaj hakuna dawa nyingine kuliko zawaj ya ikhwan zawaj pahali ambapo mwanamume anatimiza shahawa yake ya halal pahali ambapo mwanamume anapata utulivu wa roho utulivu wa akili utulivu wa mwili utulivu wa kila aina ya kiungo alicho alichonacho na ile shahawa yake inatulia akipata misukosuko kule nje kule kazini au wapi au wapi au wapi akirudi nyumbani anapata halali halali yake wasia wa mtume alayhi salatu wasalam na huko sisi tujenge imani ili tusibebwe haraka na shetani akaenda akatuingiza katika katika uh, uh, uh, afat au katika kawarith na mambo mabaya ambayo uh, Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha nayo kufika hapa ayu alikhwa itakuwa tumemaliza hadithi hii ya 70 ambayo ameitaja Imam Nawawi katika Riyadhus Salihin na mwisho kabisa kabla ya kufunga darasa napenda kutoa tangazo na taarifa ya kwamba darasa ya leo ayu alikhwa ni darasa ya mwisho ya hadith hapa Masjid Al-Azhar darasa ya mwisho ya hadith hapa Masjid Al-Azhar katika siku hizi za mchana kwa hivyo tunakutana tena inshallah tukikutana katika jalsa ya ya durus inshallah taala idha wafaqana allah wa iyyakum wa ahyana itakuwa ni siku ya ramadhani inshallah taala kwa hivyo ramadhani inshallah tutaendelea hapa na darasa zetu za kawaida za tafsir na darasa za hadith zitarudi tena inshallah baada ya mwezi wa shawwal baada ya mwezi wa shawwal tunafunga hapa kwa sababu kama mnavyojua katika kawaida yetu tunafunga mwezi mmoja kabla ramadhani shaaban ili kujiandaa na zile pirika pirika na harakati za Ramadhan kadhalika kule Shawwal pia tunakuwa katika hali za kutengeneza darasa ambazo eh, kujitayarisha na darasa zinazokuja kwa hivyo hapa leo inshallah taala ikhwan tumefunga darasa hii na kesho inshallah taala kule Masjid Luta tutaendelea na darasa ya tafsir ambayo kadhalika itakuwa ni darasa ya mwisho ya tafsir mpaka uh, tuingie na Ramadhani inshallah kisha tutaendelea kule na tafsiri baada ya mwezi wa Shawwal inshallah taala nasal Allah tabaraka wa taala li wa lakum at-tawfiq wa sadad na Allah subhanahu wa taala tunamuomba atupe ikhlas fil qawli wal amal ikhlas fil qawli wal amal na kadhalika yule katika sisi ambao tulikuwa nao mpaka kufika leo wametangulia mbele ya haki Allah subhanahu wa ta'ala awaweke pahali pema peponi na wasamehe madhambi yao na wale katika sisi ambao tumekuwa nao ayu alikhwa wamepata mitihani ya maradhi na balaa zingine kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala awaondolee mitihani hii na maradhi na sisi kadhalika tupe siha na afya na tukutane tena mara nyingine kwa khairi ala sihatin wa afiyatin wa wa wa wa wa khair nasallallahu subhanahu ta'ala dhalika bimanihi wa karamihi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina wa alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu عليكم